tematici, odnosno ona bi trebala da bude bitna za svakog čovjeka i za svaku ženu koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i u sudnji dan. O razlozima odabira ove teme nećemo govoriti jer smo ih spomenuli u našem predavanju koje je bilo prije dvadesetak dana kako zadobiti ljubav supruge. Dovoljno je spomenuti da u razgovoru sa braćom muslimanima doznajemo da u velikom broju brakova nešto neštima. Također od bitnijih stvari koje su bile razlogom da odaberem da govorim na ovu temu jeste da od načina funkcionisanja porodice zavisi odgoj djece, to jest nadolazećih generacija. Zato je ovo predavanje pokušaj da se ustroji funkcionisanje porodice, da se postigne harmonija bračnog života i da se osjeti slast bračne zajednici. Na samom početku, za one koji nisu slušali naše prvo predavanje, kako bi korist bila veća, ukratko ćemo pročitati samo 12 načina koje smo spomenuli na našem prošlom predavanju, to jeste kada smo govorili na temu kako zadobiti ljubav supruge. Pa smo spomenuli da je prvi način kako čovjek da pridobije ljubav svoje supruge, da je doziva najljepšim imenom koje ona ima. Drugi način jeste ljubaznost i međusobno šaljenje. Treći način korištenje metode poklon iznenađenja. Četvrti način, hvaljenje supruge pred strancima, a naročito pred njenim roditeljima. Peti način kako čovjek može da pridobije ljubav svoje supruge jeste prihvatanje određenih nedostataka i mahana kod supruge. Peti način, pomaganje u kućnim poslovima. Sedmi način, da čovjek pazi rodbinu svoje supruge. Osmi način, uzimanje u obzir suprugine ljubomore kod grešaka nastali zbog toga. Deveti način da čovjek ne smatra da je on uvijek u pravu kada su u pitanju neki problemi među supružnicima. Deseti način kako čovjek može da pridobije ljubav svoje supruge jeste davanjem nešto imetka svojoj supruzi kako bi ona raspolagala njime za svoje lične potrebe. Jedanaesti način da pazi na ženino zdravlje, 12. način zajedničko pomaganje ili podpomaganje u rađenju dobrih dijela i 13. način da muž iskaži svoju ljubomoru naspram svoje supruge ako postoji ta ljubomora kod njega. Što se tiče večerašnje teme, cijenjena braćo i poštovane sestre, treba spomenuti na početku našeg izlaganja nekoliko činjenica kako bi ispravno shvatili ovo predavanje, ove naše prijedloge i ove savjete. Prva stvar koju želimo spomenuti jeste da je zaista teško održati predavanje na ovu temu i obraćati se širem krugu slušalaca, to jest žena. Zašto? Zbog raznolikosti među ženama. Tako ćemo naći da neke sestre, žene, muslimanke žive na selu, a neke žive u gradovima. Neke žene imaju svoje stalno zapošljenje, a neke nemaju, već borave kod kući. Neke žene imaju djecu, a neke nemaju. Neke žene žele srećan život, pa makar i po cijenu da odustanu od nekih svojih prava, a neke žene ne žele da odustanu od svojih prava. Zato prijedloge koje čujete cijenjene sestre, ne moraju svi da budu upućeni grupi žena u kojoj se ti nalaziš, jer je teško naći univerzalne prijedloge pod koje potpadaju sve vrste žena, iako smo se trudili da većina prijedloga koje ćemo vam izložiti večeras budu univerzalnog tipa, to jeste da obuhvataju većinu žena. Druga stvar koja je bitna da se spomene, a vezana je za ovu tematiku, jeste da je na ovu temu došlo mnogo hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Mnogo je priča iz života Selefa. Tako sigurno je greška da se na ovu temu održi samo jedno predavanje i da očekujemo da smo obuhvatili sve što je potrebno i što je vezano za ovu temu. Također od stvari koje treba spomenuti jeste da ćemo kroz ove prijedloge možda dobiti od nekoga i kritike ili možda će neko pomisliti da je stanje ženi loše. Ono u osnovi jeste loše, ali cijena braću i poštovani sestre, ne treba da zaboravimo da smo prije dvadesetak dana održali jedno predavanje u kojem je zasigurno velik broj ljudi shvatio da griješi kada je u pitanju odnos njegov odnos prema njegovoj supruzi tako bili bi da i večeras ne budemo pogrešno svačeni. I na kraju zadnja stvar koju želimo spomenuti jeste da većina ovih prijedloga zasnovana je na hadisima Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame. A zašto ovo govorimo? Kako ne bi neko shvatio da pretjerujemo u pravima muža kod njegove supruge. Pa na samom početku prvi način kako žena muslimanka može da pridobije ljubav svoga muža jeste lijepim dočekom muža pri njegovom povratku kući. Lijep doček igra veliku ulogu u pridobijanju ljubavi muža. Neke žene zbog ljepote dočeka muža prilikom povratka kući bivaju razlogom da čovjek zaboravi na dnevni umor kojeg je stekao marljivo radeći cijel dan. Pažljivo slušaj cijenjena sestro, pazljivo slušaj ove riječi. Neke žene zbog ljepote dočeka svoga muža prilikom povratka kući bivaju razlogom da čovjek zaboravi na dnevni umor kojeg je stekao madljivo radjeći cijel dan. Takav čovjek sa željom očekuje povratak kući kako bi vidio to vedro, nasmijano lice svoje hanume, koja željno čeka njegov povratak. On željno očekuje da vidi kako je ona pažljivo odabrala odjeću u kojoj će ga dočekati uredno počešljana i namirisana, još jedan je znak njene pažnje i iskazivanja ljubavi i poštovanja prema njemu. A o sređenosti i uređenosti kuće cijenjene sestre ne bi trebali ni govoriti, jer je svima nama jasno koliko sređenost kući ostavlja traga na psihu i onako umornog čovjeka. Suprotno ovome cijenjene sestre, Neke žene bivaju razlogom da čovjek i onako umoran prezire povratak u svoje carstvo, u svoju domovinu, u svoju kuću. Zašto? Jer ga tamo čekaju uplakana djeca, nered u kući, žena namrgođenog lica, čupava, zapuštena, zaudarana znoj, iz njenih usta zaudara smrad duhana, problemi sa komšijama i mnoge druge stvari. Ovdje, cijenjena braćo i poštovane sestre, dolazi do izražaja potpunost ove vjeri, koja je zasigurno pogrešno svačena od velikog broja nažalost muslimana. Tako imamo velik broj muslimana koji misli da je cijeli islam u tome da čovjek klanja pet vakata namaza ili koliko je žena koje misle da je cijeli islam u nošenju hijjaba to je zasigurno, ove stvari koje smo spomenuli su jedan mali dio Islama, ali braćo moja draga i cijenjene sestre, Islam je nešto mnogo više, Islam je cjelokupan sistem života. Zato ćemo vidjeti da nam Islam prilikom susreta propisuje neke stvari, a naročito prilikom ženinog susreta sa njenim mužem, prilikom njegovog povratka kući, pa tako prva stvar koju nam Islam propisuje jeste vedrina i nasmijanost na licu. Svima nama je jasno kakav trag ostavlja vedrina lica na osobu koju srećemo. Ovo zasigurno važi za sve osobe, a naročito za muža koji uživa tolika prava kod svoje supruge. U hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu Zera radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao ne pocijenjuj nikakvo dobro djelo pa makar da sretneš brata vedrog i nasmijanog lica. U Ebu Davudovoj predaj ovog hadisa stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao vedrina i osmijeh na licu prilikom susreta sa bratom su sadaka. Druga stvar koja je propisana ženi prilikom njenog povratka njenog muža kući jeste uljepšavanje ženi mužu. Uljepšavanje ženi svome mužu zasigurno ima mnogo pozitivnih rezultata. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih. Ona time pokazuje svoju pažnju prema njemu. Ona time pokazuje svoju ljubav prema njemu. Ona time pokazuje svoje zadovoljstvo njegovim povratkom u kuću. Koliko je samo žena, koliko je samo sestara koje osjećaju rahatluk kada njihov suprug ili njihov muž nije kod kući. Rekao je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, hoćete li da vas obavijestim o čovjekovom najvrijednijem blagu? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, čestita supruga, koju kada pogleda muž, obraduje ga, kada joj narijedi, posluša ga, i kada bude odsutan, ona mu bude vjerna. Zato, cijenjena sestro, uljepšaj se svome mužu, zasigurno ćeš time dobiti mnogo stvari. Između ostalog, time ćeš ga sačuvati od gledanja u druge žene one stvari koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Nažalost, kažemo nažalost, mi živimo u vremenu kada žene općenito, a i muslimanke posebno, dosta novca troši u šminku, odjeću, nakit, ali ne da bi se sređivale svome mužu, već da bi se sređivale prilikom izlaska iz kući ili one žene koje malo više praktikuju vjeru, one se sređivaju kada polaze svojim sestrama na sjelo, tada oblače lijepe košulje, tada oblači lijepe suknje. A nažalost, malo, mal udio njen muž ima u tomi. Također možemo spomenuti ovom prilikom da žene, muslimanke, prilikom izlaska iz kuće dosta puta padaju u neke stvari koje su šerijatom zabranjene. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih. Žene dosta puta, muslimanke, izlaze iz kuće razgoličene, otkrivaju ono što im je Islam naredio da pokriju. Također, Islam je zabranio ženi da veže tuđu kosu za svoju kosu, a to je u današnjem vremenu nošenje perike. Ta stvar je islamom zabranjena i Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame počinioca te radnje je prokleo u vjerodostojnim hadisima. Također od stvari koje su zabranjene, a žene i dosta puta rade i potpadaju u njih jeste čupanje obrva to je također stvar koja je zasigurno mnogo proširena kod velikog broja muslimanki, ali je ona zabranjena šerijatom i Božji poslanik. Sallallahu alihi wasallame u vjerodostojnom hadisu prokleo je osobu koja čupa obrve. I zadnja stvar koju želimo spomenuti od grešaka koje žine, čine žene prilikom izlaska iz kuće jeste izlazak žene namirisane iz kući. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao Koja žena iziđe iz kuće, namirisana, pa prođe pored grupe ljudi i oni osjete njen miris, ona je bludnica. والأرض ملكك والسماء الأنجم ولك الحقول وزهرها وأليجها ونسيمها والبلبل المترنم Nakon što smo spomenuli dvije stvari koje su poželjne prilikom muževog dolaska kući, to jest prilikom dočeka muža, spomenut ćemo i treću stvar, a to je uljepšavanje glasa. Cijenjene sestre, treba da znate da glas žene u osnovi je veliki izazov za ljude, za muškarce, a naročito ako žena uljepša svoj glas. To je ono čime žena može da pridobije ljubav svoga muža, da odagna od njega umor od teških poslova. Kada govorimo o uljepšavanju glasa, ako se na to pridoda dozivanje čovjeka, muža, sa najljepšim imenom, onda to dobiva jednu novu dimenziju u pridobijanju ljubavi muža. Nažalost, naše žene kao da znaju za sve ovo u kontaktu sa drugima, a u trgovini, apoteci, pijaci, na recepciji. Žene sa nježnim glasom se obraćaju drugima. Dozivaju ih najljepšim imenima. Persiraju ih. Ali kada je u pitanju muž, to sve se zaboravi. On siroma dosta puta biva predmetom vike, dozivanja, ružnim imenima i tako dalje. Drugi način pridobijanja ljubavi muža jeste pokornost mužu. Nažalost, mi živimo u vremenu u kojem mnogo žena otkazuje poslušnost svojim muževima. Zasigurno to je rezultat nepoznavanja veličine prava muža koja mu je Islam podario i to je rezultat slijeđenja zapada u takozvanom oslobađanju žene ili oslobađanju prava žene. Zato ćemo mi, cijenjene sestre, spomenuti nekoliko hadisa koji govore na tu temu ne bi li se naša srca probudila i shvatila stvarno pravo muža. Ovi hadisi su zasigurno većini sestara poznati, ali kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ a ti opominji, zaista će opomena koristiti vjernicima. U hadisu koji je zabilježio imam Et-Tirmidhi, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao da sam naredio nekome da učini seždu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala naredio bi ženi da učini seždu njenu mužu. Hadis je vjerodostojan. Također, u hadisu koji je zabilježio imam Ibn Mađe od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao, žena koja klanja pet vakata, i posti mjesec Ramazana i bude pokorna mužu i čuva svoju čast, bit će rečeno uđi u džennet na koja vrata želiš. Dobro poslušaj na sestro, četiri stvari. Ako se nađu pri tebi, bit će ti kazano uđi u džennet na koja želiš vrata. Ako budeš klanjala pet vakata namaza, ako budeš postila mjesec Ramazana, ako budeš pokorna svome mužu i ako budeš čuvala svoju čast. U hadisu kojeg je od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam prenio Džabir radijallahu ta'ala anhu stoji da je božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao tri osobe Allah od njih ne prima namaz niti se njihova dobra djela podižu prema nebu pa je nabrojao odbjegli rob dok se ne vrati Žena na koju je ljut njen muž i pijanac dok se ne osvijesti. Pod pokornost mužu također potpada i odazivanje žene mužu kada je pozove u postelju. Koliko je žena koje ne znaju da je odbijanje muža kada pozove ženu u postelju veliki grijeh, a ujedno to biva razlogom povećanje mržnje među supružnicima, razlogom da čovjek zadovolji svoje strasti na načine koje mu nisu dozvoljeni islamom. Žena ne smije da odbije svoga muža kada je pozove u postelju, osim ako zato ima validan šerijatski razlog kao što je bolest ili ako je u toku menstruaciji. Poslušaj na sestro, ovaj hadis Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame kojeg je zabilježio Buharija i muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao, čovjek koji pozove suprugu u postelju, pa odbije, i on zanoći srdit na nju, proklinjuje meleci sve dok ne osvani. Zamisli cijenjena sestro, zbog tvoje nepokornosti mužu, zbog tvog odbijanja da se odazoveš svome mužu u postelju, proklinju te meleci, sve dok ne osvaniš, kako možemo očekivati blagoslov i bereket, harmoniju u našim brakovima, a možda naše supruge bivaju proklinjane od meleka, od meleka čije dove se ne odbijaju. U drugoj predaji ovog hadisa je došlo nešto još teži, još veći. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, nema čovjeka da pozove suprugu u krevet, pa ona odbije, a da nije srdit na nju onaj koji je na nebesima, sve dok se on ne odljuti. Zamisli na sestro, zbog tvog dijela, srdit na tebe je uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa. U Tirmizinoj predaji ovog hadisa stoji, neka se žena odazove mužu kada je pozove u postelju, pa makar bila oko peći, pa makar bila zauzeta oko spremanja hrani, a u jednoj predaji stoji, pa makar bila na jahalici, to jeste na samaru. Treći način pridobijanja ljubavi muža jeste zahvalnošću. Zahvalnost na dobročinstvu je u osnovi svojstvo koje zagovara i postići na njega ova plemenita vjera Islam. A zamislite cijenjene sestre, kako je to onda ako se radi o zahvalnosti žene njenome mužu? Kako to može biti način pridobijanja ljubavi muža? Jer svi mi, cijenjene sestre i poštovana braćo, volimo da neko cijeni naš trud i naše napore. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji ga zabilježu imame Tirmidhi, a hadis je vjerodostojan, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, hadis koji je možda velikom broju sestara poznat, ali cijenjena sestro, otvori svoje srce, dobro poslušaj ove riječi Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame koji ne govori po hiru svome. Nemoj dozvoliti da ovaj hadis uđe na jedno uho, a na drugo iziđe. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Zajnebe radijallahu ta'ala anha. Držao je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana hudbu pa je kazao Vidio sam vatru i vidio sam većina njenih stanovnika su žene, pa su rekli ashabi, zašto o boži poslaniće? Zamislite, ashabi postavljaju pitanje, zašto o boži poslaniće? Jer im je to bilo čudno. Jer su u to vrijeme ashabike bile pokorne Allahu i to je bilo nešto za njih teško. Danas ovo pitanje uopšte nije čudno. Zašto je većina žena, većina stanovnika džehennema? Tako mi Allaha, koliko je žena, muslimanki, koje izlaze na ulicu, tako razgoličene, da bi se velik broj muškaraca stidio da izađe tako razgoličen. To njihovi roditelji odobravaju. To njihovi roditelji gledaju. Cijenjeni roditelji, znajte da ćete biti pitani za svoju djecu. Kako možete dozvoliti svome djetu da tako razgoličeno izađe na ulicu? Poslušajte odgovor Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame u nastavku hadisa. Pa kažu ashabi, zašto o Božji poslaniće? Pa kaže Božji poslanik, zato što negiraju, zato što ne vjeruju. Pa su ashabi dodali, Jeli negiraju vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa je kazao Božji poslanik. One negiraju dobročinstvo. Nezahvalne su. Da nekoj od njih činiš dobročinstvo cijel život. A zatim jednom pogriješiš, rekla bi, nikad od tebe nisam vidjela nikakvog hajra. Cijenjena sestro, nemoj da pomisliš da je prijetnja Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame sa vatrom nešto lagano ako misliš da je prijetnja vatrom nešto lagano, uzmi i pokušaj svojom rukom dodirnuti toplo špore. Pa ćeš vidjeti da ne možeš izdržati. Pa kako onda izdržati vatru, džehennema, koja je sedamdeset puta žešća i teža od ove vatri. O sestro, o sestro, čuvaj svoje tijelo, čuvaj ga od vatri džehennema. Cijenjena sestro, tvoj muž, on je taj koji cijel dan radi da bi ti i tvoja djeca imali lagodan život. On radi, on radi tog cilja putuje, rizikuje život, njegovo zdravlje trpi. Pa zar nije zaslužan da mu budeš zahvalna? Razmisli cijenjena sestro o sljedećem primjeru. Zamisli da nam neko dođe i dadne nam neki poklon u vrijednosti od sto maraka. Kako bi se mi uvijek stidili tog čovjeka, kada god bi vidjeli tog čovjeka, nampala bi nam njegova hedija. Pokušali bi da se iskupimo za to, da mu učinimo uzvrat neko dobročinstvo. Cijena sestro, pa zar nije tvoj muž taj koji donosi svaki dan pa zar nije mnogo preći od osobe koja nam jednom učini dobročinstvo, zar nije mnogo preći da njemu budemo zahvalni? Zato znaj na sestro, da ako tvoj muž vidi tvoju zahvalnost, vidi da cijeniš njegov trud, to će zasigurno biti dodatni motiv da nastavi da donosi i da zarađuje. To će povećati njegovu ljubav prema tebi, učvrstiti vaše veze, to će biti razlogom harmonije u vašem braku. Jer znaj, cijenina sestro, da niko ne voli nezahvalnost, niko ne voli nezahvalne ljude, a naročito ako to dolazi od osobe kojoj mi činimo neprestano dobročinstvo. Nezahvalnost zasigurno vodi problemima, buđenju prezira, buđenju mržnje, nepoštovanja i mnogim drugim stvarima koje su nepoželjne. Cijenjena sestro, koju vrstu života želiš? Postavit ćemo vam dva primjera i neka svaka sestra odaberi jedan od ova dva načina kako će se obraćati i ponašati prema svome mužu. Prvi način je kada žena kaže svome mužu primjera radi kupi mi to i to normalno, u naredbenoj formi, sa povišenim tonom. Pa čak pridoda na to možda, nemoj slučajno da zaboraviš da to doneseš iz čaršije, jer ako zaboraviš, morat ćeš se vratiti da nam to kupiš. Odgovor ako dobije, zasigurno će biti negativno, negativan, to jest da čovjek ne želi da ispuni njene zahtjeve zbog njenog lošeg obhođenja prema njemu. Ili želiš, cijenjena sestro, drugi način života, gdje se žena obraća svome mužu i govori, o čovječe, Allah te nagradio za sve što nam činiš, kako je velika tvoja dobrota, tvoje dobročinstvo prema nama, šta bi mi bez tebe? Zašto se toliko trudiš oko nas? Mi to nismo zaslužili. Šta mislite, cijenine sestre, kakav odgovor bi dobile? Zasigurno bi odgovor bio, samo kaži šta treba, sve ćeš dobiti. Zadnju kap krvi, zadnju kap krvi ću dati samo da vi uživate. Cijenina sestro, zar nisi primijetila iz ova dva primjera? Da ti imaš ključeve svih rješenja u svojim rukama. Od tebe i od tvog ponašanja zavisi mnogo toga. Muškarci su takvi, dobri, samo ako znaš sa njima mudro i lijepo. Niko ne voli grubost, a naročito ako ta grubost dolazi od bića koje je slabašnije od tebe. Ovo nas sve, cijene sestre i poštovana braćo, okreće u pracu da progovorimo nekoliko riječi o sljedećem načinu pridobijanja ljubavi muža, a to je zadovoljavanje muža kada se naljuti. Treba da znamo, cijena braćo i poštovane sestre, Islam kao potpuna vjera postiče muža da pazi na svoju suprugu, ali također postiče suprugu da zadovolji svoga muža kada se on naljuti jer znaj ciljna sestro, u tome je održavanje pravoga kursa kretanja porodičnog broda i u tome je velika nagrada za tebe. Žena muslimanka bi trebala da radi na ostavljanju svega što ljuti njenog muža, sve što će izazvati njegovu srđbu. Bez razlike cijenjena sestro, bez razlike da li to bilo nešto veliko ili malo. Bez razlike da li to bilo tebi teško ostaviti ili lahko, ali pokušaj da dokažeš svome mužu da se trudiš da ostaviš sve ono što njega ljuti. Ali ako se desi da se muž naljuti, tada bi žena muslimanka koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan trebala da sve raspoložive resurse usmjeri ka tome da povrati zadovoljstvo svoga muža, da koristi sva raspoloživa sredstva, riječi, oči, lice, kosu, tijelo, odjeću, obuću, hranu i sve ostalo, samo da pridobije zadovoljstvo svoga muža. Znaj, cijenjena sestro, da je čovjeku najdraže to, da mu dođe njegova supruga i da zatraži od njega halala. Znaj, cijenjena sestro, to je čarolija koja lomi srca muškaraca. Možda ću ja noćas neke stvari kazati koje su možda tajne muškaraca, ali iz razloga da se popravi stanje u našim brakovima morat ću neke tajne i otkriti. Tako cijenjena sestro, vidjet ćeš muža koji je prije nekoliko momenata bio bijesni lav, kojem ne smije prijeći ni, ni čovjek nakon izvinjenja, nježnih riječi, blagog dodira, pa ako treba i poljubca bogami, taj muž postaje mala maca koja se umiljava oko nogu vlasnika, prijedući, puna želje da ga pomiluješ. Tvoj muž, nakon što je bio srditi lav, postaje maca koja prijede, želi da ga pomiluješ ako od njega zatražiš halala, ako mu se obratiš nježnim riječima, nježnim dodirom. Znaj, cijenjena sestro, da nije sreća da čovjek živi u braku bez problema, jer toga zasigurno nema. Ali je sreća da čovjek živi u braku u kojem ima problema, ali zna kako da riješi te probleme. Ove stvari, zadovoljavanje muža kada se naljuti, ovo ne mogu osim one sestre koje su u svome životu postavile sebi visoke ciljeve. One žele sreću po svaku cijenu, pa makar ih to koštalo odstupanja od nekih svojih prava. One su preda se postavile Allahovu subhanahu wa ta'ala nagradu pokornom suprugu, a to je Allahov džennet. I zbog toga ponekada mogu da urade neke stvari koje su za druge nezamislive, ali to one mogu. Zašto? Zato što želi Allahovu subhanahu wa ta'ala nagradu, želi Allahu subhanahu wa ta'ala džennet. Koliko je se stara koje ne odstupaju od svojih principa ni po koju cijenu. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame u hadisu koji govori kolika je bitnost muževog zadovoljstva u životu jedne ženi. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je zabilježio imame Tirmidhi od umu Selemi radijallahu ta'ala anha. Koja žena umri, a njen muž zadovolja njome, ući će u džennet. Zamisli sestro, poslušaj dobro ovaj hadis. Koja žena umri, a njen muž zadovolja njome, ući će u džennet ona žena koja hoće istinski džennet, ona ne gleda u to ko je kriv, već ona gleda kako da stekne zadovoljstvo svoga muža. Poslušaj na sestro, preporuku najboljeg pedagoga, najboljeg učitelja, Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, gdje kaže u hadisu koji je zabilježio et Taberanić, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao, Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u džennetu? Pa su rekli ashabi naravno o Boži poslaniće. Pa kaže Boži poslanik, svaka ona koja voli, svaka ona koja rađa, koja kada je naljuti njen muž, ili kada ona naljuti muža, ili se on naljuti, ona kaže, ovo je moja ruka u tvojoj, ja neću okusiti sna sve dok ne budeš zadovoljan. Zamisli cijena sestro, ova žena stavlja ruku svoju u ruku svoga muža i kaže ja neću okusiti sna sve dok ne budeš zadovoljan. Treba da znaš cijena sestro da je nešto najgori što može da se desi u kući muslimana jeste da tvoj muž zaspi ljut na tebe to biva razlogom uveličanja problema, razlogom napetosti, a to zasigurno će iskoristiti naš i tvoj neprijatelj Iblis, neka je Allahu subhanahu prokljestvo na njega. Iskoristit će tu priliku i tako da će svakom od supružnika do sabaha došapnuti mnogo loših vesvisa peti način da žena pridobije ljubav svoga muža jeste poštovanje njegove rodbine, poštovanje njegovih gostiju, a naročito njegove majke, oca, braće i sestara. Zaista je jedan od bitnih i nezaobilaznih načina pridobijanja ljubavi muža da supruga pazi i poštuje njegovu rodbinu. Cijenjena sestro, Znaj, znaj da ne može srce tvoga muža da ne reaguje u pozitivnom smislu kada vidi kako ti poštuješ njegovu majku, kako ti poštuješ njegovog oca, kako poštuješ njegovu bližnju familiju. To je također jedan od načina potpomaganja u rađenju dobrih dijela. U tome je također sreća tvoga muža a suprotno, suprotno tome u nepoštovanju njegovih roditelja, njegove majke, njegovog oca, u tome je nezadovoljstvo njegovo, a to žena muslimanka ne bi trebala da traži ni u kom slučaju. Također, cijenjena sestro, nemoj slučajno da ti budeš razlogom izlaganja svoga muža ahiretskoj patnji, mora da znaš neprestano da imaš na umu to da je tvome mužu naređeno od ove plemenite vjere da čini dobročinstvo svojim roditeljima, a naročito majci. Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, propao je, propao je, zaista je propao, Onaj ko doživi starost jednog ili oba roditelja, a nije ušao u džennet. Zato znaj cijena sestro, da ti nisi jedina osoba kojoj pripada njen muž, već ima osoba koje su na ljestvici prava ispred tebe. Također cijenjena sestro, kada je u pitanju tvoj odnos naspram roditelja, tvoga muža, moraš neprestano da imaš pred sobom jedno pravilo koje Arapi nazivaju kema tudinu tudan. Kako budeš prema drugima, kako se budeš ponašao prema drugima, tako će se i drugi prema tebi ponašati. Što znači, znaj na sestro, kao što ti danas imaš majku svoga muža, to jest takozvanu svekrvu, Znaj da ćeš i ti sutra, ako Bog da, inša i ti biti svekrva. I znaj, kako god se ti budeš ponašala prema svojoj svekrvi, da ćeš i ti sutra biti u istoj poziciji, da će se i drugi prema tebi na isti način ponašati. Ako budeš zaradila dobro, tako će ti se i vratiti, a ako budeš zaradila nešto drugo, istom mjerom će ti se vratiti. Šesti način pridobijanja ljubavi muža jeste, cijenjene sestre, zadovoljstvom s onim što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao vama od nafaki. Zasigurno znaj, cijenjena sestro, da je jedan od načina kojim žena može da pridobije i da stekne ljubav svoga muža, da bude zadovoljna sa onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od nafaki. To je zasigurno blago koje većina žena nikada nije našla. To je zasigurno nakit koje velik broj žena nikada nije obuklo. Koliko je samo cijenjene sestre problema u porodicama koji su bili razlogom da je se povećala mržnja među supružnicima a osnova tih problema jeste ženina pohlepa, ženina želja da ima sve što imaju njene komšinice, njene prijateljice i njene sestre. Cijenjena sestro, zar ne znaš da se na faka ljudi razlikuje? Znaj sigurno da je na faka ljudi u rukama ljudi u njihovim rukama da bi tvoj muž tebi priuštio sve što poželiš, sve što imaju druge sestre i možda mnogo više od toga. Ali kada znamo da nije tako, onda nemoj cijenina sestra svojim nezadovoljstvom povećavati brige i onako umornog i zabrinutog muža. Znaj cijenina sestro, da tvoje zadovoljstvo onim što vam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, sigurno će biti velika pomoć tvome mužu. A samim time to će biti razlog buđenja njegove ljubavi. Znaj, na sestro, da je istinsko zadovoljstvo i istinsko bogatstvo u vašem pridržavanju za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, u vašoj slozi, u vašoj harmoniji vašega braka. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u hadisu koji je zabilježio imam Buharija i Muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kaže nije bogatstvo u mnoštvu posjeda već je bogatstvo bogatstvo i zadovoljstvo duši treba da znaš na sestro a i ti mi brate kada je u pitanju dunjaluk i ovo dunjalučki ukrasi, čovjek treba po tom pitanju da gleda osobe koje su na nižem nivou od njega. A kada je u pitanju ahiret, natjecanje za budući svijet, tada čovjek treba da gleda one ljude koji su iznad njega. Primjera radi, na sestro, ako ponekad postaneš tužna zbog toga što je vaša nafaka mala, Pogledaj u one osobe koje su mnogo, mnogo siromašnije od tebe. Pa ćeš spoznati veličinu Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema tebi. Koliko je hiljada, možda i miliona ljudi koji su u mnogo goroj situaciji nego što si ti. Zato budi zahvalna Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima prema vama. Ali kada je u pitanju natjecanje u rađenju dobrih dijela, u rađenju dobrih dijela i pripremanje za ahiret, tada gledaj u one osobe koje su na većem nivou od tebe. Tako ako dnevno učiš jednu stranicu Kur'ana, pogledaj u one osobe koje možda dnevno uče jedan džuz, pa se ugledaj u njih, pa povećaj svoj ibadet. Nemoj govoriti ima ljudi koji nikako ne otvaraju mushaf. To je pogrešno, jer ako čovjek gleda u ahiret i želi da se natječi onda treba da gleda u one osobe koje su prestigne njega. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u vjerodostojnom hadisu Pogledajte u onoga koji je na nižem nivou od vas i nemojte gledati u onoga koji je na višem nivou od vas. To će sigurno biti bolje za vas kako ne bi zanijekali Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema vama. Cina sestro, Jesi li ikada postavila sebi pitanje kako je onim sestrama čiji ljudi su odvedeni bespravno na Guantanamo? Kako bi one željele da se njihovi muževi vrati pa da im budu poslušne? Zato ti imaš tu priliku, tvoj muž je tuj. Budi poslušna svome mužu. Budi zadovoljna sa onom nafakom koju vam je Allah subhanu wa ta'ala propisao srijedi se svome mužu prilikom njegovog povratka kući. Znajte im na sestro i poštovani brate da je istinska sreća supružnika u njihovom pridržavanju za vjeru, a ne nikako u bogatstvu, u kulama i gradovima. Na kraju ovog našeg druženja, zadnjih desetak minuta posvetit ćemo spominjanju možda petnaestak načina kako žena može da pridobije ljubav svoga supruga jer zbog skučenosti s vremenom ne možemo ove načine pojašnjavati kao što smo pojasnili šest prethodni. Pa tako sedmi način na koji žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da žena pazi na svoj izgled i da se zapita da li je ona sama zadovoljna svojim izgledom Dosta puta, kao što smo spomenuli, žene sređuju se nekom drugom, mimo svome mužu. Kada su kod kuće, nikakve, zapuštane, ali kada izlazi u grad, obavezno se sredi, dotjeraju, najljepšu odjeću obuku, našminkaju se, naparfemišu se. Komi, nekome drugom. na sestro, zašto se sređivaš drugima? Ti si udata, ti imaš svoga muža. Ti si njegov biser, ti si njegov biser koji ne treba niko da gleda. Srijedi se svome mužu. Zapitaj se da li si zadovoljna svojim izgledom. Također od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da ako primijeti pri svome mužu neke osobine koje nisu lijepe, da ga na lijep, nježan način upozori na to. Jer prva stvar, ciljna sestro, treba da znaš da je tvoj čovjek, muškarac, u osnovi muškarci su grublji nego žene, vole, vole mehkotu, vole nježnost, zato kada se obraćaš svome mužu, želiš da popraviš njegove neke loše osobine, želiš da mu ukažeš na neke njegove propuste, onda neka to bude na najljepši način. Također, deveti način kako žena može da zadobije ljubav svoga supruga, jeste udjeljivanjem poklona svome mužu, to smo spomenuli da važi i za muškarce, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže tehadeu tehabu, međusobno razmjenjujte poklone kako bi se zavoljeli. Ovaj hadis je općeg karaktera, obuhvata sve ljude, a zamislite onda kako tek obuhvata supružnike. Također od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da pazi na izgled svoje kuće, da kuću uredi tako da bude privlačna njenom mužu, ne da čovjek prezire povratak kući zbog neuređenosti kući, već suprotno tome da sve bude na svome mjestu kako bi muž priželjkivao da se vrati svojoj kući. 11. način kako žena može da zadobije ljubav svoga supruga jeste da radi ono što voli njen muž i na način koji on voli. Počevši od hrane, odjeći, ponašanja, navika, sve one stvari koje nisu u kontradiktornosti sa šerijatom, Žena bi trebala da pokuša da radi one stvari koje voli njen muž i na način koji voli njen muž. Pa tako ponekada muževi imaju da kažemo posebne želje kada je u pitanju nošnja njegove supruge. Žena bi trebala da ispuni želje svoga muža, pa možda pripremanje hrane, određene vrste hrane na određen način. na sestro, znaj da su to načini na koje možeš pridobiti ljubav svoga muža. Zasigurno kada on vidi da se ti trudiš, da ugodiš njemu u onim stvarima koje voli, zasigurno će se njegova ljubav prema tebi povećati. Dvanaesti način pridobijanja ljubavi muža jeste, ako želiš da imaš sugovornika, svoga muža i želiš da te pažljivo slušaj, onda mu govori o njegovim lijepim osobinama, jer davno je kazano, ako želiš nekoga da te pažljivo sluša, onda mu govori o njegovim lijepim osobinama. Zašto ovo govorimo? Iz razloga što velik broj sestara se žali da njihovi muževi nemaju vremena da sjednu i da saslušaju govor svoje hanume. Hanuma po cijeli dan u kući sama, željna da razgovara sa nekim, pa kada dođe njen muž, želi da priča sa njim. Zato ako želiš da privučeš njegovu pažnju, onda govori o njegovim lijepim osobinama. 13. način pridobijanja ljubavi muža jeste ciljna sestro nešto što je zasigurno zapostavljeno kod velikog broja sestara, a to je da izraziš svoju ljubav prema mužu, kako riječima, tako i djelima. Koliko je sestara, koliko je žena muslimanki koji žive možda 20 godina u braku, a nikada nije kazala svome mužu da ga voli. Ne boj se cijenina sestro, neće ti niko ništa ako kažeš svome mužu da ga voliš. Ako mu pokažeš svojim djelima da ga voliš, zaista će to biti razlog da se poveća ljubav tvoga muža prema tebi. Četrnaesti način kako će supruga da pridobije ljubav svoga muža jeste da pokuša u svakodnevnom razgovoru sa mužem, naročito ako traži nešto od nje, da koristi samo riječi da, hoću, odmah i tako stvari koje su potvrdnog oblika, a da pokušaj maksimalno da izbjegaje riječi ne, neću, ne mogu, sačekaj, poslije i tako. Te riječi dosta puta bivaju razlogom buđenja mržnje, netrepeljivosti u braku. 15. način pridobijanja ljubavi muža jeste da supruga ne podiže svoj glas poviš glasa muža iz njenog poštovanja prema njemu zbog onih hadisa koji smo spomenuli, zbog njegovog prava koje mu je Islam darovao. Kaže kćerka jednog velikog tabiina Sejid ibn Musejiba, kaže mi smo se svojim muževima obraćali kao što se vi muškarci obraćate svojim pretpostavljenim, svojim emirima. Zamislite im na sestro, one su se obraćale svojim muževima kao što se muževi obraćaju svojim pretpostavljenim. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندم Također, od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga supruga, a to je 16. način, jedna stvar koja je zasigurno bitna, a to je da žena prihvati izvinjenje njenog muža. A ovdje treba spomenuti jednu i tekako bitnu stvar, a to je cijenjena sestro, nemoj da prisiljavaš svoga muža da to izvinjenje izgovori, jer to je zasigurno teško muškarcu. Ali ako vidiš da je tvoj muž shvatio da je pogriješio, i indirektno ti kaže traži od tebe halala i traži od tebe izvinjenje, privati to od njega i nemoj da ga tjeraš da to izgovori riječima, jer je to teško muškarcu. 20. način kako žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da se ne prepire s njime, a naročito kada je u pitanju njihova prepirka pred njihovom djecom. Također stvar koja se može spomenuti ovom prilikom jeste da žena, supruga ne bi trebala porodične probleme da kazuje svojoj djeci, da se njima žali jer zasigurno to ostavlja velike psihičke posljedice na djecu. 21. način kako žena može da postigne ljubav supruga jeste cijenjena sestro, zasigurno također jedna stvar koja je zapostavljena, ali ostavlja velikog traga na muža, a to je kada vidiš svoga muža da je se naljutio, najbolje što možeš tada da učiniš jeste da šutiš. Sačekaj dok se njegova krv malo smiri, a nakon toga mu ukaži na grešku ako je počinio. Također 22. način pridobijanja ljubavi muža jeste na sestro treba da znaš da mi svi imamo pri sebi loših mahana, imamo slabosti, zato nemoj da očekuješ od svoga muža da bude savršen, nemoj da očekuješ da bude princ iz bajke, nemoj da očekuješ da bude ashab, da bude tabi'in, a gdje si ti? Ako želiš od svog muža da bude ashab, onda i ti bude ashabika ali pošto znamo da su sestre daleko od toga da budu ashabike, onda nije realno da traži od svojih ljudi da budu ashabi. Ovo ne znači nikako da čovjek treba da se pomiri sa lošim osobinama. Naprotiv, čovjek treba da pokuša da popravlja svoje stanje, ali samo kažemo to je jedan od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga muža i da poveća svoje zadovoljstvo u braku. 23. način pridobijanja ljubavi muža jeste čuvanjem njegove tajni, a naročito cijenjene sestre, tajne koje su vezane za intimni život. Zaista je ovo stvar koja je zapostavljena kod velikog broja žena. Tako ćemo nerijetko čuti kako žene jedne drugima kontajući da su hajd one istog spola pa smiju pričati neke stvari koje ne bi pričale muškarcima pa one međusobno govori neke stvari iz privatnog i intimnog života jedne drugima. Znaj cijena sestro da je to stvar čijeg počinioca Boži poslanik sallallahu alihi wasallam prokleo u vjerodostojnim hadisima bez razlike da li se radilo o muškarcu ili ženi. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame ovakve stvari poredi sa šeitanom koji sretni šeitanicu na putu i sa njom spodno opći, a ostali ljudi gledaju. 24. i predzadnji način kako žena može da stekni ljubav svoga muža jeste da poštuje njegovu ljubomoru ako taj muž ima uopšte ljubomori. Kao što smo spomenuli, nažalost, mi živimo u vremenu kada je ljubomora postala nešto, nešto i kako rijetko kod muškaraca. Moglo bi se mnogo stvari progovoriti ovom prilikom vezanih za ljubomoru, ali mi ćemo, cijenina braćo i poštovane sestre, samo citirati stihove Ali je radijallahu ta'ala anhu, koji je jedne prilike vidio svoju ženu, Fatimu radijallahu ta'ala anha, kako čisti mi svakom zube, pa ju je spjevao sljedeći stihove, pa kaže Hadajte ja udel eraki bi thagriha, e ma alimte ja udel eraki erake, لو كنت من أهل القتال لقتلتك ما فاز مني يا سواك سواك Kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, obraćajući se mi svaku, kaže zaista si ti, o misvače, došao na neko mjesto koje tebi ne zaslužuje. Pa onda kaže, Ema hifte udel eraki erake, zar se ne bojiš, o misvače, da te ja vidim, zar ne znaš da te ja vidim? Alija radijallahu ta'ala anhu, ljubomoran, na misvak kojim njegova žena čisti zube. Pa kaže Alija radijallahu ta'ala anhu u sljedećem stihu da si ti o misvače biće koje može da se bije, koje može da se tuče, ja bi te ubio. I na kraju kaže Ma faze minni ja sivake, zaista mene nije pobjedio niko u natjecanju kod Fatime osim ti. Alija radijallahu ta'ala anhu, zamislite njegove ljubomore, ljubomoran na misvak kojim njegova žena čisti zube. Naši ljudi nisu ljubomorni da uzme svoju suprugu, možda više razgoličenu nego obučenu i sa njom šeta po gradu. Da ljudi gledaju njegovu suprugu. Cijeni mi brate, muslimanu, pa gdje je tvoja ljubomora? Jesi li se oženio da ljudi gledaju tvoju suprugu ili si je oženio zbog sebe? I 25. način kako žena može da pridobije ljubav supruga, muža i time ćemo završiti ovo naše druženje jeste da mu pomaže u istrajnosti i da ga savjetuje ako primijeti kod njega neke šerijatske prijestupe. Možemo navesti mnogo primjera za to. Jedan možda najčešći primjer jeste dosta puta žene bivaju svjedocima da, njeni, da njihovi muževi sjede pred njima i gledaju sa njima serije u kojim dosta puta ima mnogo, mnogo čak i porno scena i ta žena da kažemo ne, ne negira svome mužu ta djela koja radi. Žena bi trebala da pazi na svoga muža, da ga čuva od vatri džehennema, da ako ne klanja, da ga poziva da klanja, da ako ne posti, da ga poziva da posti, ako troši duhan, da pokuša da, da ga odgovori od tog gnusnog i ružnog djela. Znači svaka stvar koju primijeti, koja je u kontradiktornosti sa šerijatom, da se savjetuje sa njim, i da pokuša da na taj način pridobije ljubav svoga supruga, a da ujedno i time njega čuva od tri džehennema. I na kraju molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana u njihovim porodicama. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da popravi muslimane u cijelom svijetu i na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ašhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaik. أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول